ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Na wanakuuliza habari za roho, sema, roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila na tungelipenda tungeliondoa tuliokufunulia kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira isipokuwa iwe rehma itokayo kwa Mola wako mlezi hakika fadhila yake kwako ni kubwa قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سمع wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qurani, basi hawaleti mfano wake, hata wakisaidiana wao kwa wao. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا Na hakika tumewaeleza watu katika hii Qurani kwa kila mfano, lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا Na walisema, hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika.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 chache tu kilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tukalitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qurani tuliyokufunulia tungelifanya hivyo na kisha usingelimpata yeyote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qurani ibaki vile vile kifuani mwako kwa rehema kutoka kwa Mola wako mlezi. Kwani fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie kwa kushindana nao kama wanaweza walete mfano wake nao hawawezi hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa Qurani kwa mpango wake na maana yake hawawezi na saidiana wao kwa wao. Na katika Qur'ani hii tumewaeleza watu kwa namna mbalimbali kila maana kama ni mifano katika majabu yake, lakini watu wengi walikataa ila kupinga na kuchukia. Ilipodhihiri kushindwa kwao na Qur'ani na wakabanwa kwa hoja, wakataka waletewe ishara nyingine na miujiza mingine. Hicho ni kitendo cha mwenye kushirwa hoja, aliyemewa na kutahayari. Ndiyo akasema, hatutokuamini mpaka utimbulie katika ardhi ya maka chemchemu ambayo maji yake hayakatiki. Au uwe nacho kitalu maka cha mitende na mizabibu chenye kupita mito kati yake. Kwa kujua kuwa ardhi ya maka ni kavu hayoti kitu au mbingu ituangukie vichwani mwetu kwa mapande kama ulivyodai kuwa Mwenyezi Mungu anatuahidi hayo au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika tukabiliane nao macho kwa macho au uwe na nyumba iliyopambwa kwa dhahabu au pae mbinguni na hata hivyo hatukusadiki mpaka ukituletea kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha ukweli wako tukisome waambie Mola wangu mlezi ametakasika kabisa na kuhukumiwa na yeyote au yoyote kushirikiana naye katika kudra yake. Mimi si chochote ila ni mwanadamu kama mitume wote wengineo na wala wao hawakuwaletea watu wao muujiza ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.